نحن أنصار الله kaum Harari matur Tito Nabi Isa sing sanggup membela agamanya Allah. Sak sanggup nih pun awari sanggup mesirnya. Situasi dunia, masyarakat yang dipimpin Nabi Isa, pecah belah. Orang yang kelompok muslim, yaitu kaum Hawari. Ono sing non Muslim, sing non Muslim, ono rong kaum penjabat keyakinannya dewi-dewi. Ono singarani Nabi Isa itu anak Gusti Allah. Di golongan Nasturiah. ana sing arane nabi isa yo gusti allah isyaratane gusti allah nyawane di golongan ya kubiya orang banyak sing arane telu telu ben asli golongan malam kabinet Jadi ono sing golongan Islam yaiku Khawari. Ono sing ya Mubia Nabaloro Kafir. Ono Nasturia yo Kafir. Malgania Kafir. Sing kelompok Kafir wonten tiga seterusnya Yakubiah nomor kali nasturia nomor tiga martania Nalika Nabi Isa jadi dibuat pejai kelompok Yahudi yang harus matanya itu ngepung dalamnya Nabi Isa Nabi Isa namun salayan Bu Maria ibu eh. Di selamat sakit ini Allah Malaikat Jibril Raja Nabi Isa dirapak Nah, itu Nabi Isa dirapak itu munga eleng langit bisa otano meko. Jadi Nabi Isa munga eleng langit niku bisa otano meko. Sandangan Nabi Isa wis ora kaya sandangan wong dunia. diterangake wonten ing tafsir sawi sandangane kejadian sampun nor. Nabi Isa watak watak wis kaya malaikat ora jahat ora mungyur lan ora sare persis malaikat Kusi ono gawe ngono ku gampang. Ngantos sakne iki. Ceritane Nabi Isa manggon nok langit sak kare. Carane wasak-wasak iki wis kaya malaikat wis ora mangan ora mudeng lah gajah lah kaya malaikat jadi so mabur yang mimpi santri-santri yang so pengen ngerti ceritanya sebenarnya tafsir sawi halaman 140 wolu halaman 140 wolu tafsir sawi nah nalino nabi Isa dirapa usiane kira-kira telung puluh telung. Nanti ku anak makbul tiga juli ibu ibu lumayan nangkes nangis Nabi Isa nanti berburu, kulanya jalaki sabriyani kiri, Dede kempal marek dino kiamat. Kula kalah jenengan sampai kempal daging di kiamat. Kula wang selimane usia Nabi Isa, kira-kira telung puluh terutama. Laiku kesah setek keadaan penjara di hari tanda kubur. Kira-kira enam tahun. Jadi Nabi jadi rasa ibu tanda enam tahun balik rasa wafat jadi tak ada kena tak terjalan. Warawat sehor. Jadi mendekati di Nabi Ahmad, Nabi Isa Mandat Malik. Tugas Matem Tiko. Tugas Matem Tiko. Tugas Sale, motek, motek, sale. Jadi sale, sale, niku di motek. Dan di gua nasi di sale, itu aku. Nomor tiga, mimpin masyarakat dunia, ngambil syariat dengan nasi. jadi mboten nganggo syariat nabi Musa mboten nabi Musa kepengin jadi umat kanjeng nabi Nabi Musa dikari ini tambah umur enam episode tahun. Milo on the hard disk Nabi Isa itu umurnya petang puluh tahun. Pengertian Nabi Isa sebenarnya hampir umur petang puluh tahun itu puripe na bumi. Nali koti rapa telung puluh telu. Masjid Nabi Ahmad pitung tahun. telung puluh telu ditambah pitu patang puluh banyak Dan aku Isa nama sama ke atau eh, merah yang dikurang pas romebu telulas <clears throat> tapi sini tahun telulas lagi berjalan turun nanti sahulah eh surat sudah sikit. Jadi pun Februari. Jadi ada ini supaya tidak ada. Jadi Nabi Isa, Yosua ini, Nak langit, dan mulai lahir nanti nak langit, nanti tak ikut. Romedu terulang, tapi tahun ke terulang, lagi berjalan sebulan lebih. Rasponse menhati nerangake umore lagi bisa bertanggung tahun. Jadi masih sahre senang kasar supaya benar petang puluh tahun itu kore benar puluh bumi satu bumi siapa telung puluh telur badannya tidak akan mana tambah pitung tahun, pitung tambah telung puluh telu, pasang puluh tahun diumpulin, Nabi Isa kesan terbumi, satu mesi rapat, ditambah katanya dirapat. Ada satu sakit genap. Nah, sakit ini Nabi itu ya tetap terlalu. Ini buatan jahat, boten mojo, boten sare, supaya mereka. Besok nek wis mesti sare, yen mau manusia mare. Supaya manusia ya jahat, yang mobil malah dicerita ape, kromo, rapi. Dibari putra kalih, kenapa saudara tidak wafat? Nabi tidak wafat ya bisa lagi. Bisa lagi kalau waktu itu bisa mengakai dan makron dan dia dari bina umar di sekolah. Maka mereka jenabi tak merekam berlaku dan tiga. Jadi jamaah haji umroh dan tujuh di kok salam mereka hati terus aku bakal sidik terus saya kira Umar bin Khattab minggu tadi aku lego siji lego siji minggu mereka Nabi Isa Bangsa dan ayat, jadi nanti itu nanti ini jadi rampak itu. ono sing Islam yaitu Hawari, sing ono sing kafir. Nah, sing kafir, sing sangka Kristen macam telu, Yahubia, Nasturia, Baltadea. Atau sebenarnya yang kafirnya Yahudi. Nah, itu besok tinggi, nanti nanti apa? Diterang aja, Wa'amal ladhina kafaru mongko'ana pur utai wong akes kang podo kape. Wa'u adik uru bakal nekso insun Allah ing wong kafir anda akan syatidha kelalan sekso kang banget. Sek dunia ing dalam dunia ini tak sekso. wal akhirati lan akhirati gak seksa. Nah, itu ada dunia menghadapi sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi ku alasan. Tuan-tuan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Hamzah. Nah, ini wakil Yahudi, wakil Nasrani, menghadapi sahabat. Nah, perangnya kandil Nabi, dijantung malaikat. Nah, itu berat-berat. kepisahatun sewu berbudak. Majur mana tambah rong ewu berbudak, berarti telung ewu. Majur mana rong ewu berbudak, berarti lima ewu. Malaikat yang batu lima ewu. Wong kafir yang Yahudi, yang Kristen, itu pesermalik. Ini maksudnya ada dan syafi dan fitu ya. Wal akhirat di besok akhirat jeblos di neraka. Sing kresen nong lalu. Sing Yahudi nong kutoma. Nek dia nak neraka, apa na sing nyata api? wa mahalahu minnasiri lan kodara kesuwe wong kafir minnasiri sopo pembirane ora ono kok nabi insya nyata hati wong kresen jarang ora ono Yo kleru kafir wa mahalahu minnasiri Nah, wes, sing Islam sing Islam perlu khawari utawa umat kanjen Nabi sing ke Islam iki Anak-anak usai wong akeh yang podo iman. Wa amilu sholiha bilang podo ngamal sopura lina yang dino biro ngakalkan bagus. wong mukme sing jonga nasale dosa rat yo poso to jaka to khati pai wapi ma kota nak pati raka no roke niki sira asat on the same mark ya pai Wonten sing maca nun. Banu wakti. Biro asal as. Nek diwoto ya, bayi wakti mongko nuhoni jopo Allah ing lagi na'ata. Nek banu wakti di wakti nun, mongko nuhoni ing sun Allah. eh wong wong jadi wong Islam Islam besok tak terpati tak turun ni ujur eh biro biro kerja Gusti Allah nak jalan itu buat sibik-sibik. Luar biasa. Mulanya ada anak ajarun alim, kajaran senaku. Tempat yang luar biasa. nama siti sangka wong Islam tapi lenggasar Allah luar biasa contoh gini Masya Allah, Hawla wa la quwata inna billahi al-ayil azim. Ini bukan jalannya, tiga nak gedung. Nak suarga, gedung suarga ini bukan masalah. sampai saya di mojo la haula wala quwata illa billah kupirahmu la sekum kong mas kosela kong nubur kaya birah miliar Ibu kucala dan ganti ada Lain sampean bedina wajala kaula bengsa Terus kedunya besok pintor Supaya roti ini kujulo. Gara-garanya tak ketati. Mulanya yang ngambal itu si mantep. Caranya ngambal si mantep. Terus dikit-dikit. Lesa memoto. Api ini ngangen-ngangen arti. Bicara ini. kasih dole-dole, Allah tak senang. Kepikiran senang. Meso. ya dolim dolim Yahudi, Nasrani, Yahudi, ya Astoria. Itu besar. Sekarang apa? Dolim. Lepas tiada ni dolim. Mergo ngawur. Narani, anak si narani nabi arahe Gusti Allah. Padahal ora ana sing arane Nabi Isa ragane Gusti Isa arahe Gusti Allah. Ana sing ngomong Isa Gusti Allah Maria telu telu lek atuga. Juga ada kegoroan. Gole, gole. tupas, tupas. la yuhibbu zalimi dalam esa bayi wafi ibu curaku mikir wong esa seksa bawa esa ya esa mulanya kalau pulak balik dalam hati wong esa seruku senajan Oh, my, I can't wait to meet mereka amal ladina amanu wa amil salihat itu. Jadi besok kumpul nang suara kafe. Dan sekafe merokok kafe. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك أتي من كونوا keterangan ceritanya Isa Nasluhi umata ake esun Allahu en ceritane Nabi Isa alaika yang atas selira Muhammad. Muhammad senajan gue rarti riwayat Nabi Isa ceritane Nabi Isa. Tapi gue tak ceritane di Nah, surat ini kan berbagi umat riwayat al Ngerti Sedangkan orang makannya Nabi Isa tapi ngerti ceritanya. Minal ayat di bayangnya sambil biro-biro ayat wajib ilhaji nak sesebut datang ukuh. Sesebut datang ukuh, jadi maksud Al-Quran. Jadi ngerti. Nah, Raja-raja pemahaman dia orang narane Nabi Isa lahir saka Ibu Maria sang kono bapa iku kok asih yo guru kudu ngapa lagi boten boten guru Mereka Allah maha kuasa. Bu Maria melahirkan Nabi Isa tanpa Bapak. itu mau kafir dukun. Tapi kan lama kayak jelek antara Kristen dan Yahudi. Yahudi nang berarti sih es. Misalnya, Bapu Maryam dan Bapak Bapak Bersih, Orang Allah Melahan, Sehingga lingkungi. terus ngarani Nabi Isa anak Lino, anak selingkuhan. Jadi orang yang berminggu nak ngarani Nabi Isa anak selingkuhan, anak Lino. Bahasa kudus anak Ramjada. Kekerasan, kebangetan, Rene, Bu Maria Mekora Ono, Bujure berarti sing ngakoni Gusti Allah. Berarti bisa anak Tuhan. Wah, Islam. Mantep keyakinan Nabi Isa putra Bu Marian dan Kodata. Berapa diserahkan sendiri. Inna akara inna. Inja Allahi. Sama kali ada. Kona kaulu min surabil jemma kola lalu kumayaku. Tapi itu tadi senjata Al-Quran mantap. Kusi Allah sakit. Nelahirake putra satu bakat isyarat. Nabi Rajab dan Kodrat, bahkan ribu yang lahir. Nabi Isa juga ribu yang insya Allah. Maka pikirannya manusia jajahnya kaya mono. Mulanya dijelaskan dan Kodrat. Inna masalah Isa tak pernah terpuasa dengan Nabi Isa. ane Nabi Isa. Injang wali ono ingatane Allah. Sama kali ada. Kono perubahan ada. Kok si guru ini nabi bisa tanpa berapa jadi itu kok itu yang gue ada. Orang guru ini jadi Allah yang ada. Mintu robin sama lesu. Nabi Ijak, Nabi Ajak, kok lesu. ana ibune dahana kepala budi pemahara cuma pola mengolong ketika Allah lalu barang lesu kun saya kun wujud jasira jasira manusia saya guru maka jasi jasa aja Maybe que cogemos hemos con anejo cada mitra. Ocho últimas la niña luz. Nadie no se habló, gané. Nadie no se habló, que se habló, la niña de Dios. na no le digo para la paremos a ellos para eso. Por azúcar a mitra. Por azúcar a mitra. Gusti Allah gaya adzan itu kaya umpamanya manusia sangat miskin. Ya. Asalnya nek ngomong kan ada ada baru rezeki itu. Ya di orang. Tapi yang ngomong mah ada sedikit rohnya kalau korban. Mana tak kita lomba ni? Ada nak kosong mana jadi? Boten atas kes nalika Gusti Allah gawe nabi Adam gawe kangge kurus boten. Tetesi kecepatane lele kahake kasus dengan mungkin kurus. Dan cara Jawa kurus jadi tak jadi. Jadi bawaannya gaya manusia lima asli male Quran itu bahasanya darat. Pengertian bahasanya darat terkese di sesuai hati karo sing nampo. Rene sing nampo ku manusia dan nampo mengharap yang perlu aku jari kepelajar dia. Terus dikirutlah. Nah, seorang Jadi sing gumune nabi Isa ku waktu itu. Marah lu gumune ku nabi Isa. Arhak tu dawi garam sing hak. Iku mero tiga mesti saking pengiran ira Muhammad. Jalur nabi Isa tiga wesah kok dapat dan kok ibu yang sokolet Jadi cerita jauh sakit pemerintah. Para santun mawa jesono siro Muhammad minah nundari itu termasuk orang sing ngamang ke gerak-gerak. Bisa kaya gaya asyam iso. Apa mana gawe iso. Tapi kita mantep nih. Jadi kita ora kebelasan dan kaya Yahudi, lan ora kebelasan dan kaya Nasrani. Niki lah bahasanya santri. Kebelasan mendukur, bahasa Arabe Efrat. Alif, Fa, Ra, Alif, Sok, Efrat. Kebelasan mendukur. Lan ora kepelan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pitakrep. Ta ba ro iya to. Dadi wong meja aja mate ekrot aja mate takrep. Mulane ora sehat wa ajadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi orang supaya orang ekrot, orang takrep. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Nek wong Yahudi kebiasa sengarani Nabi Isa anak Zino Nek wong Kristen kebiasa sengarani Nabi Isa anak Allah Lagi Islam Orang lan ora keblatas nang isor syahadat iki ulang abdul wa rasul kanjeng nabi Muhammad kadula mesti Allah lan kudus Nek wis disebut kamu kok, kamu lho kuatur, pembantu, jelas tujuannya. Wis kamu lho tujuannya. disebut mana? Rasul putusan. Putusan itu orang dino. Orang rasul jadi putusan buka orang. Jadi nulak kemandurin abdul. Nulak kemangisaran warasul. Mereka saya berkata, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Bahasa ini jarang. Setelah terus ayat dari ibu ini nerangake dan mubahalah mubahalah itu aslu kesaktian berwaktu balik bahasa Arab mubahalah adu kesaksian Kaya adu tahu nang kanggong kresen mergo dikandang-kandangnya halus pemahaman keyakinan kresen yang Isa anak Tuhan, telu-telu ni hatu galan itu salah. Mulai dari madone, terus ditantang kata Nabi, moga halah, lesa ini adu kesaksian. Ayo, kelompokmu tegak no. Kata Nabi ngajak, Sayyidina Ali, Fatimah, pasar kusen boglimo. Islam sing benar, apa Kristen sing benar. Kesaksiannya, sing salah tumpes. Sing salah tumpes. La Kristen asalnya ake Terus orang yang bisiki, Kira-kira pengalaman, kena hati kesaktian, musuh nabi tak bakal menang. Ayo, tak nak lari. Akhirnya terus gak lari. Itu dah. Jadi tak sudah mudah hal Cara Arabnya, mudah hal-hal. alih, lam satu belas mubah oh, ala. Bisa kata di siru orang sahibi, mana sumpah kosong. Dan itu jadi sumpah kosong yang Di Ini masa jalan itu, warga masih saling dengan baca tadi, Nekinan. Pas ah, sumpah kosong itu, nekujono masalah. Uang jadwaan, ah, ono wong diarani loro ing mongko ora sekene ketuno ana wong tidak menjino sekene muni ora terus satu wis saiki dikae sumpah kaca sing kelahu muka-muka tumpes sumpah kaca nah itu dalilnya Al-Quran nah itu nah nah wala Tapi rasanya Quran ya orang sumpah kosong, lu tidak ada. Ini masih jalan, kita kau ini, apa Quran ada jalan sumpah kosong? Quran ya orang sumpah kosong, juga ada sumpah kosong, itu jalan jawa. Quran bahasa Arab, jadi ya orang sumpah kosong. Nah, jalan Arab, mudah. Nah, ayate rada panjang Paman hajat Paman utawi syakane Mongko utawi syakane Uang hajat Karena Dari sokolo Yang selira Kau hafat Sekisikir Uang kresen Uang kresen Majori Rengkajen Nabi Ini eh Nabi Isa. Menari Nabi Isa, Bung Islam, letakake Nabi Isa, anak Ibu Maria, tanpa bapak. Ini Islam. Wong Kristen, narani Nabi Isa, anak Ibu Gusti Allah. Wong Yahudi, narani Nabi Isa, asli kuwa. Jadi, nek kuwa jelasi jaya, nimba bima jarana sakai naute jarang sampai toko ma'in seliramu Muhammad minal ini sakai kawaru. Wawis resi jasad-jasad Muhammad takari kawaru. Engkau nek tiga debat fatur. Mongko mucapo siro Muhammad. Umeni, Wong kreses kreses di mejak bantah bantah aku nani, unani nani. Tak halau, ayo dua kreni rumput. Nada um, ngandang undang, ajak kita abna ala ibiroku anak kita, wa abna aku dan anak-anak anak ibu kafe. Wanita anak, lan cucu-cucu kita wanita anak. agung lan bojo-bojomu wa antu syana lan bira bira awak kita wa antu syaku lan bira bira awak kita kape Wes kita tak bujuke tak anak ekor koyoke kape kahe Mau kanuri lepe lepe yang berdoa ya Allah kursi sing sarah tumpes kursi ayo bareng mau cuma nafsari jadi nafsari itu adu kesaktian DP DP lejo istilah DP DP itu bahasa kursus Dumo sing tenangan Ya Allah kursi, kamu coba yang ya Allah Kelompok ingkang sempat menerima kursi Sengkarak Tupes Mana? Dari DPDP mana? Panaja! Mungkin dari AP Injun Lakna Jawari Ing Lakna Te Allah Tupesannya Allah Anak Kadisir Tetap Tentu ini atasnya wong sejuk goro-goro. Ampun sejuk goro, lengucat wukumina bisa kleru, lumes, ayo. Ini sejuk bisa. Tantang kade nabi, kade nabi nantang ini. Dijauhi kursi Allah. Orang kertanya kade nabi dewe. Itu waktu nasirat. Kristen bongkok soko tanah nasrur. Lalu dong berbaca menari Nabi Isa. Ayo, mari sama. Terus, Wong Kristen orang sejrojo pengalaman, ngerti. Nek lagi nabi, nabi, ini kok ngerti. jadi terus orang kafir kafir itu orang yang ngerti karena dulu tapi itu orang ngerti tapi jauh dulu orang mana ya misalnya orang yang ngerti ngerti bisa beda beda nih ojo di terus nolak itu kesaksian bisa mereka orang orang ada kesaksian dan nabi menanggung omong mesti kalah pembayar anggar kali, termasuk ulama besar. Musuh Nabi Musa, tugas-tugas dari Amin. Terus jadi celeng dalam melet-melet daya sama sahih tetapi kaya asuh tidak melet-melet ibadah mergoko. Ngajak videonya kesaksian karo Nabi Musa. Ya, jadi menang Nabi Musa. Oh, Nabi Musa, Nabi. Berarti dari ulama besar. Ulama besar. Kesukur dulu ya. Tidak itu kon misoi Nabi Musa. Asalnya mau. Berserti dan Nabi Musa, Nabi Musa. Aku juga. Kalau gue itu kan sebenarnya juga. Jadi, itu yang diarani ujaran kepapawan. Istilahnya mana itu? Sehingga itu diberi juga, diberi perbiasaan bermuatnya. Kon bisi ikat aku juga, kon bisoi Nabi Musa. Asalnya mau Barang bojone nek mah aku gak sami kuwe. Mergo iki aku. Terus nih soi nabi mengumumkan ada umpes nabi berarti bisa. Lalu nih dia mau ngerti nih musuh nabi yang kakak menang mesti kalah. Halo gagal nawai. Bukan juga tak lain namanya apa-apa. Bisa dipakai di apa-apa. Lah tidak mati. Nalika niku diserahake tempat tersawi, kanjo nabi menyos, sing gerakake ku Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kanjo nabi jawab, pun aku dungo. Kami ya, maksudnya tadi nanti juga masih jawab Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Bagus itu dungo, wes kami ini duit. Wes tenangan Kata Musyik kafir, tak rani Pesudahmu berhalak Nah, mulanya Sumpah kosong sama orang Sumpah kosong itu Nah, ini jenuh perkara Bisa berlino, jadi orang Bisa bernyolong, jadi orang Awak sudah nyolong dah orang Itu yang jawab, kalau yang nyolong Bisa bernyolong, kan yang jawab Dipakai, kaya mayat ke yang mayat, terus bareng-bareng berdoa. Dan syarat tugas, itu saya ada dosen senajan yang senajan ini, tapi dari sana yang mulai itu. Lah pulau namun ngerake, ono jasad-jasadnya sosok Quran lah. Dua jawab, ono. ini yang paman hajat. Mudalil Sumpah saja mereka ya, orang dari ini oh, tidak Quran. Jadi aku lali, oh, saya tidak Quran ya aku lali, aku lali. Ada sisi apalnya itu istilah bahasa mubahalah. di sini cuma kola inna halala wal qasas. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق وحقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في حسنا حسنة وفي حسنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله